amikuse beti uh, bon la coproducteur eh, kontra izan baita ta hemen uh, gure uh, batzu txilatzu eragina baitute eta ono botere, boterea baitute eta influenzia hainit. Eta beraz, uh, bon, erri batzuetan uh, eragina ukan dute eta unza motivatuik uh, bere lan egin dute kontra borzkazteko, baina uh, uste dut gauzak aldatzen ari direla, alaike. Ageri da gauzak aldatzen ari direla, herri batzuetan eh, emaitzak tinki izan dira, ez du, eh, amikuzeko argazkiak ez du, e, zehazki erakusten e, nun ez tabatak izan diren, eta nola boska batzu tinki izan diren, batzuetan e, bost zei, eta suri hainit ere, eta Beraz, eh, espero dut, nik espero dut bigarren eboskaldian, eh, da bakiko jaizan. Zaren dena, eh, behar ba, itzuliko dela.